nik uh, aipatu ditut um, ba, gai, gai uh, zabala zen, eh? aipatu ditut um, desagertzea erten dena. Nik susen uh, dut ene erarat, nik erra ez dut erten erlearen desagertzea, erraiten dut erlearen hilzea. Zen desagertzea da, idu, baizu, uh, norbait desagertzen da, du gordea dela nunbait antxe, iratze putuka baten pean, edo, eta gero begiratzen zaituela, eta burlatzen pusika, eta gara, eh, desagertu nahok eta izterio. Ez, da, behar dira, hori da, bon, hiz bat baina hitzen inguruan, ez dira behar bezalako hitzak ibitzen, gordetzen dira gauzak. Gauza den bezala, zertako erreak hitzen dira hori eh, hiltzea edo erailketa ere egiten alda, eh? etxai bat baino gehiago baititu erleak? Hala, ez du pentsatu hori, bena bizi degia bestaliko atxekiko dut. Errandu bat direla bi eriotz eh, mota, bada eriotz naturala, jendeak eh, edo abereak edo hitzen dira naturalki, zahartzen baitira, eta hala zahartzearen ondorioz, gorputza igatua, erromatizmak haua, higadura. Gero, bada beste idiotzen mota bat, eh, gizonak eh, deliberatuki, eh, pentsatuki egiten duen hilzea, eta zuk er, erran duzu, eraiketa, eta hori da. Eraiketa mota hori praktikatzeko, dobratzeko, gizonak gizonari egiten dira gerlak. Mhm. Gerletan, ibizne dira, armakimikoak eta makimikoak ibiak dira egunotan Sirian adibidez, e, Kurdistanen ibidi dira demora batez Adam boran, ez dakitzen bat, e, mila hil egin dituzten horrekin, gizonak gizonari beti, eh? Eta gizonak du hori berezitasun hori badu, fantesiazko berezitasun hori, besteak hiltzeko lori oski, gala, berdin loiten du, berdin jatzartzen da, goizian, berdin lasrai, sosa egiten du berdin berdina, azten ditu gauzak bizik erreski, etu sekula ikasten, beti azten da berriz, gala. Eta pozoin horiek, eh, badira, pozoin klase batzu badira, ibiliak izan direnak, edo ibitzen direnak oraino, Adibidez, uh, eh, gerlakitearekin eta bomba napalarekin egiten delarik. Bomba napalaz inada lehindanearekin bezala. Ta, hori, harapatzen da, gaurko egunean, gure harapatzen zen, da harapatzen da oraino, jatekoetan, adibidez, bana gure gorputzean ere, emazten, eh, emaztek bularretan duten esnea, aurari emaitearekin, ez bali ere, lehen danea emaiten da, bere aurretipiari, pentsatzen du emazte horrek, eh? nik aurra hasiko diat, ez nahi, eta, eta artifizialtasunik, eta baina demora berian, pozoina, emaiten dio, bera ere pozoina tua delako, eta tenako lagi da. Gure koputzean, bada honen beste lehen dane, eta lehen dane horiek ari bidez uh, uh, Parise gainean eta urte guzti ezartan dute, egiten dituzte azterketak uh, airean eta izigarriko lehen dane handan harrapatzen dute. Eta hori da, uh, laboz eta inguru, inguru horietan, ihunka hektarak eta pozoin hori ibili dute, ora idebekatu da hori duela bospasei urte, eta orduan lurrean da hori pozoin hori, eta lurre, eta lurrera, lurrera joa delarik pozoin horrek, bomba egiteko ibitzen den pozoin horrek, ehun eta berrogeita amaru teren bizia badu. Ordean gure ondotik ginen niren aurrenako, gu maite baititugu, bizike aurrak, eta joaiten magira hende guziz mesarat eta gure aurrendako egiteko toitzak eta hola, eta denbora berian, klak, emaiten diegu pozen buskat eta hala, otoitza eta, eta bi bia Hala, hala nola giren eta ze gero zen, ze aterabide, e, enetako gauza hori klar da, aterabideak, e, e, mementoko aterabideak badira, Bena, epe laburerako haiko gira, ono, Eh, maite bai, baititugu erleak, hariko gira, oraino, erleak salbatu nahiz, eta, ala, bena luzarat, eta ez du atera biderik, ez du Ni penatzen dut, erleak hilen dira, planeta ez da hilen, planetak eh, biziko baita, eta bizi baita, bizi izan baita, biziki baldintza xarretan, gu eginen hor, baitzen posible, guretzat planeta molde hortan bizitzea, planeta biziko da, pena gu, desagertuko dira, erlea desagertuko delarik, Einstein jakintzoak erten zuen, erlea desagertuko da, laurtere moruko jendea desagertuko da. Eta laurte izanen, berba izanen amar, berda amos, berba do, hoi, berba goita amar dute. Badakizu, badi, no, krim, krim kontri l'humanite, eta hortan gira, krim kontri l'humanite, gure gizarte dute egiten. Eta gure di, utziko diegun ingurumen pozoindatuarekin, gu gira eta eta hilze horren responsable izanen. Eta gira ez izanen, eh, gira responsable. Diruaren logika da hori, industriaren logika, duela berroita amagurte jendea estrukturatua zen buru barnean, bazakian jendeak, erlijune ala ez erlijune, ados ala ez ados, jendeak bazakien nun sortzen zen, bazakien zer egin behar zuen, eta bazekien nora zoa zen. Oduan, bazen nahi bali mauzu e, lotura bat, harimaren bizia eta e, bizi fizikoa. Eta gauko egunean, ez da gehiago lotura hori. Gauko egunean, haustura bat izan da, eta ni pensatzen hori eta dela industriaren gatik, birakatu dute industria, amerikanoek dute hori ezarri enposatu, plan marxal eta horrekin, bon, baritak ani nola egin duten hori. Jendea kupabilizatu dute, hobendun ezagit dute, duela eunka urte zituen jakintzari laborantzain egiteko manera hori zango pilatu dute, eta demora berian jakintza hori zuten jendea zango pilatu dute. Beaz, bazter guztiak zinez kutsatiak eh, direla, alta prentsan eh, etxai handiena errelezain entzat edo errelearen entzat, gaurko egunean da uh, asiako lehizora edo barroa delako hori. Ah, ben hori, hori, hori bai zuzenako da hori. Bon, ez da bila izan, ez da, estudio handik izan eta eginik izan behar. E, bada, e, franxerzea, le, le malheur dezen, fe le bonheur dezot. Hori da, gana. Orduan da, Horren inguruan, badira jende batzu, entrepresak egin dituztenak, eta eh, arropa bereziak sortu dira hortako, lehizorraren borrokatzeko, eta historio, behaz, eta sosbide bat da, hori da, lazuri izologatu hori, hori, da, gauza txipi-txipi bat, erleak eh, untsa balire, zu eri balimazira, e duzu eta etxai bat, elu balimazauzu, ez dakit beste eritasun bat, eri bazira jada, Egia da, e, bigarren eritasun horrek botako zituela. Gauza bera, erlea estatuan bali, balitz eta ke e, eta lehizo gaziatikoa eta e, haizalezakete, ez da botan problema.